bones del món. El reggaeton és un tipus de música que tindrà poca cosa més a discutir, més enllà de significat artístic, si no fos perquè acostuma a ser un mal exemple de com s'haurien de tractar les noies. Bea Pelea és un artista que el practica i el fa servir com a mitjà per fer justament el contrari, donar més dignitat al paper de les dones en la societat sense perdre de vista la música amb la que s'identifica. L'Aragó té 199 poblacions amb menys de 100 habitants, que representen un 27% dels seus municipis i que estan en risc de despoblació. Per això, el seu govern ha encarregat un estudi a la Universitat de Saragossa que permetrà saber com hi podrien allotjar estrangers i reactivar així l'economia rural. El problema de la sorra del desert no és pas que no sigui fèrtil, sinó que no és capaç de retenir l'aigua emparada per regar però un empresa europea ha inventat un sistema que en un temps de 7 hores converteix una capa d'uns 40 centímetres en una mena d'esponja que aguanta l'aigua perquè durant 5 anys les plantes es puguin alimentar. D'aquesta manera evitarien 26 milions de tones d'emissions de diòxid de carboni per any evitant el transport de molts productes que es podrien cultivar més prop d'on són consumits. Notícies bones del món.